بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Draga poštovana braćo i sestre, drago mi je, čast mi je da smo večeras zajedno na Hvala vam na ovako lijepoj posjeti što ste odvojili vrijeme koje je dragocijeno da budete ovdje prisutni raz da se podsjetimo prije svega ono što smo zaboravili, a nadam se da naučimo nešto novo. To je put muslimana da stalno pokušava naučiti nešto novo. Tema je poznata, navedena je islam protiv sujevjerja ili islam u borbi protiv sujevjerja. Allah Đelešanu u ovom temeljnom ajetu kada se govori o ovoj vjeri kaže da bila oma halaktu džinne wal insa ila ja'budu nisam stvorio ni džine niti ljude osim da me obožavaju ili da malo to objasnimo prevashodno da me obožavaju, znači radi ibadeta i to je put ljudskog prosperiteta i prave sreće davog budućem svijeta. Ljudi su, od su postali na dunjalu pod Adem i i njegovih potomaka, zatim od drugog oca čovječanstva Nuh a.s. i njegovih potomaka, Hud a.s. koji ga je u tome slijedio, znači u poslaničkoj misiji, imali potrebu za vjeru. Istoričari govore da si mogao nekada ili kroz historiju ljudskog roda proći gradovima, mjestima većim ili manjim. Mogao si naći gradove bez tržnice, bez pijace, bez teatra, ali nisi mogao naći mjesto bez bogomolje. To je znači uložena čovjekova potreba za vjerom. Jedna od temeljnih i najvažnijih, za mnoge najvažnija islamska nauka jeste akaid ili akida. Akaid predstavlja množinu ove imenice. To znači nauka o temeljima islamskog vjerovanja. Ona se može nazvati, ili neki je nazivaju ilmu tevhid, ili nauka o jednoći usvišenog gospodara jednog jedinog Allaha Đalešana. Kažem, jedna najvažniji za mnoge najvažnija islamska nauka. Nepoznavanje ove nauke vodi čovjeka često, najčešće, u grijeh koji Allah Želešanu neće oprostiti. Inna Allaha la yakfir yushraka bih, kaže Allah Želešanu. Allah neće oprostiti mu se neko drugi smatra rabim. U yakfir dune zalik li meni šak. Ono što je ispod toga manje, Allah će oprost kome bude htio. Međutim, širk, pridruživanje druga Allahu, Đalešanu, pripisivanje partnera, njemu neka je Allah neće oprostiti osim uz pokajanje počinioca za života. Ne samo ti kada će svi poželjeti da se pokaju i mnogi zažaliti što nisu muslimani bili za života. Govorimo o Sujevjerje je suprotno ilmu tehidu, odnosno nauci Allahove noći. Suprotno je ispravnom islamskom vjerovanju. je zadire u polje širka u mnogom. To ćemo ako Bog da objasniti. Šta je sujevjerje? Sujevjerje je svako vjerovanje koje kasnije pretiče u običaje, praksu, koje nema šarijatsku podlogu. Niti jedan ajet, niti hadis ga ne dozvolja. Nema naučnu podlogu i razumski nije znači potvrđeno. To je definicija sujevjerja. Kada razmišljate o nečemu, da li je ovo sujevjerje ili nije, prvo pogledajte da li ga Islam u svojim svetim tekstom, znači i Hadisu, spominje da li ga dozvoljava, zatim da li ga nauka podržava i zatim da li ga razum podržava. Kroz ovo troje gledajte na sve. A ovo večeras, ovo naše druženje, da ne kažemo tribina, predavanje, je moj poziv imeni i vama na jednu borbu protiv sujevije. Jer je kao što reče uvodničar, dobrim dijelom zavladalo u našem društvu. Sigurno preko 50% našeg naroda bošnjaka je u nekom suivi, manjim ili većim. I od nas se traži na borba, da li ako znamo napisati nešto protiv toga, a možemo kazati i možemo objasniti sigurno svima. Također, veoma aktuelan je pojam novotarije ili Allah poslan za svojom učunom hadisu da iše radi onha kog su bilježili Buharije Muslim, znači hadis mutafeku na najjačeg najjače dostojnosti kaže da fi nemrina hada na se minhu fekonet. Ko u našu stvar ili vjeru islam unese nešto što nije od njega, to mu se odbacuje. Kada je stara islamska ulema, Selefu Salih, govorila o notarijama prije svega su misli na notarije u vjerovanju, u akidi da kaj, u ovom s te strane smatram da su Sujedina najveća notarija koja je danas prisutna u našem narodu. Mnogi govore o notariji, ću se nekih stvari koje jesu bitne, ali nisu najbitnije. Ako govorimo o notariji, sigurno da su najveće notarije današnja sujevirja koja su prisutna u vjerovanju ljudi, u njihovom akidetu, u njihovom razumu. I protiv toga se Isto tako treba pokušati boriti, naravno, racionalno, argumentima, dokazima, znanjem. Šta je brana sve Ili kako ona nastaje? Tamo gdje nema vjere, javlja se sve Tamo gdje je vjera prisutna pa ili jaka, su vrata sve Da bi se sujevo zatvorila vrata, da se ne bi pojavilo srcu čovjeka, Čovjek treba da ima znanje o kaderu, o sudbini i treba da ima znanje o tebekulu, o osnovcu na Allaha Đelešanu. Kako gledamo na kader? Najbolji put je put sredine. Vekadalike džanaku umete masafa, kaže Allah Tako smo od vas stvorili umet zajednicu sredini. Kader ili sudbina Božje određenje mnogima nejasno. Čak i onima koji padaju Allahu na sečbu pa kaže nema nama sve propisano jer smo slobodni da činimo djela, imamo slobodnu volju. I nismo primorani na djela koja činimo, braće i sestre. To je vjerovanje jedne frakcije koju se zvali Čeprije. Oni su vjerovali da je čovjek primoran da čini djela i da u tome sebi ne može pomoći. Donaj koji pije alkohol, primoran je na to. Donaj koji čini razvrat, primoran je na to. To nije tačno. Oni su jedna krajnost. Druga krajnost su takozvane kaderije, koji su negirali da nam je Allah Đelešanu odredio kader ili put kojim ide. Oni kažu da djela nastaju onda kada ih čovjek učini, što znači nije mi određeno da ću podići ovu čašu, nego tek kad to učinim, tad sam to u stvari Oni su druga krajnost. Činjenica je Neke nam je stvari Allah odredio na njih nemamo utjecaja. Gdje ćemo se roditi? Gdje ćemo umrijeti? Ko će nam biti roditelji? I tako dalje. Međutim, sve ostalo kroz naš život dopušteno nam je da izaberemo sami. A gospodar naš u svom ilmu, Allah i kuli še i onaj koji sve zna, je znao šta ćemo mi izabrati kojim putem ići. Svojom tome nam je propisao naš put. Ali, ako čovjek čuje poziv u džamiju, ako čuje ezan, i ako čuje u poziv, i odluči se za ovaj drugi, on neće moći na sudnjem danu kazati to je zato gospodar što si mi ti odredio. Ako čovjek neće da uči ili čita Kur'an, hoće da primjer ono što dovodi u zabludu, neće moći kazati to si mi ti odredio gospodar jer mi ne znamo šta nam je Allah odredio. Niko se nije nekim ljestvama ili na drugi način popeo u nebeske sfere, otvorio lefel mahfuz, odnosno knjigu ljudskih dijela je prošlo tamo šta je njemu Znači mi idemo kroz život, imamo slobodu izbora i biramo kakvi ćemo biti. Druga stvar koja je jako bitna, da se ne pojavi sujevjeri u srcu čovjeka. To je te oslanac na Allaha Đalešanu. Mi ćemo kroz život imati mnoga iskušenja. Iskušenja su obraćaju i sestre prema imanu. La yukellifu Allahu nefsan illa usaha. Allah ne obdrećuje nikoga preko njegove mogućnosti. Onoliko koliko čovjek može ponijeti, Allah mu toliko stavi na pleća. Što ima veći ubjeđenje u Allaha, gospodara uzvišenog, u ovu vjeru, u sunet Rasulullaha sa nasrlem, iskušenje se shodno tome povećavaju. Zašto ovo govorim? Zato što čovjek kroz život shodno iskušenjima ima određene strahove. Kad ima strahove, veže se za neke znakove u prirodi. Na primjer vidi pticu ili jato ptica kako dolježe s desne strane ili s lijeve strane i veže svoje srce za to. Tako su stvari pred islamski Arapi vezali srce za te znakove u prirodi i tako u stvari nastaju sujevjerija. Kad čovjek zna da ima gospodara koji ga čuva, ovaj primjer koji nam je uvodničar naveo, sa Rasulullah s.a.v. koji je kao dijeta ovako razvao. Kad zna da ima Allaha u koji koji znači, što znači zaštitnik koji te nikada neće ostaviti ako si mumin. Odatak vas interveku, odnosno osnovac na onoga koji te neće ostaviti. I onda su ovim zatvorena vrata svijevije. Neko kaže, ako ja na primjer učim za ispit, naučio sam, što će ljudi ostati s Allahom Želešanu? Ja ne smijem proći. Neko kaže, pak, ako se ja ostavljam na Allaha Želešanu, zašto će mi onda životni problemi? Nama treba da se ostavljamo gospodara. Čovjek može učiti knjigu na pamet. Izaći na ispit i kaže, ne treba meni tebe. U tom trenutku Allah može blokirati mozak da ništa ne može kazati iz te knjige koju Kad izađe s tog ispita koji će pasti, će ponovo stati u knjigu na Zato što je negirao da mu treba Allah Đalešanu, da mu treba njegov gospodar, da mu treba tebeku i osnovac na Allah Đalešanu. Arabski izraz za sujeve et engleski superstitions, sujevje. Međutim, u Koranu je prisutan izraz za takozvani pijere, od riječi paju, što znači ptica. Upravo ovako Sora prezenova. Kada vidjeli da lato, jato ptica dolječe s njihove desne strane, kazali u neki dobar znak. Idemo naput, poduzimamo trgovinu i druge poslove. Kad bi pak vidjeli da ptica doliječe s njihove lijeve strane, jato ptica, onda su kazali loš znak, nećemo naput, nećemo poduzimati trgovačke poteze neke druge. Ovo se desi nama, svakom insanu je ovo ugrađeno u dušu. Na primjer, kreće na put. Dođe šetan i plaši ga letom od aviona, sruše se avion. Ili prevrnuče se autobus. Ili ne na ovaj put, desno se nešto. Pa neće, to bi dobar znak za tebe. Neće ti ovaj put biti hajli, poginućeš. I onda čovjek kaže, ja neću na ovaj put posluša taj šeitanov glas iz dubine njegove duše. A Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem kaže onaj koga tjere ili sujevjere ili ovo odvrati od puta počinio je Ako si krenuo na put, a ovaj ti se glas javi što je normalno, ili ne samo na put, hoćeš u neki posao, hoćeš u neku aktivnost i javi ti se, desno se tamo na primjer, vidio si crnu mačku, ne idi tamo, to je loš znak, neće ispiti taj put. Čovjek ako ovo posluša, počinio je širka vapuća Zato što je dozvolio da mu ovo u stvari stane na put koju ne poznaje. Mi ne znamo šta će biti na tom putu. Ako zbog nekog znaka bežeš se za njega i odgađaš put, posao nešto treće, to je već ušlo polje širka. Zato kaže da su sa sve kogod ovo osjeti. Imaju dvije dove kojima se čovjek štiti od ovih stvari. Prva je Allahumma, la yati bil hasanati illa anta, wa la yadfa'u sejjati illa anta, la hawa wa la kuvati illa bik. Gospodaru, niko ne donosi dobro osim ti i nitko ne otklanja zla, zlo osim ti. Nema pomoći i nema snage osim s tobom. A druga doba je Allahumme la hajre ila hajrek, wa la tajre ولا إله غيرك Gospodaru, nema hajra osim tvojeg hajra i nema nikakvih ptica osim koje ti dadneš. Vola ilaha gajrek i nema drugog Boga osim tebe. Ibn Abbas, radijalanohu čuveni Alim je sjedio u jednom sjelu, društvu i zagrahtale su ptice. Neko iz tog društva povikao u dobar znak. A Ibn Abbas je odmah požurio da se sjeća u sujeveri u korijenu, jer Islam njena na prevenciji. Islam ima i lijekove, ali prije svega prevencija i povikao je nema nikakva hajra u ovom znaku. Znači to što se čuo, neki znak, glas ptica ili nešto, u tome nikakva hajra i nikakva zla nema. Drugi veliki Tabin Tabus je išao također naput s jednim čovjekom svojim poslanikom ni prijatelje, pa su ptice proletile s desne strane, ovaj je povikao, ovo dobar znak. On je rekao, bježi od u tebi nema afera. Kako je, ima afera u društvu ovakvom, znači u tebi nema hajra, skloni se od mene. Na taj način je kazao, nema nikakvih znakova koji ti išarete ili sugerišu na nešto, nego biva ono što je Allah Đelešanu odredio. E to je onaj kadar o kojem sam govorio i zbog toga nam je potrebno znanje u kadar i vjerovanje u i tebeku osnovac na Allaha. Došao mi je nekakav znak, petak 13. na primjer. I hoću naput, ali nešto petak 13. ima ništa u tome. Nas kao muslimane to ne interesuje. Ima osnovac na Allaha Đalešanu, on je moj gospodar, ja sam njegov rob. Na njegovom putu idem i zbog njega poduzimam akciju u životu, ne si da je petak 13. ili 12. ili 14. da četvrtak ili bilo koji dan u mjesecu. Vidite ove ptice o kojima govorimo. Rasulullah s.a.v. je ovo posjeko i satno prije 15 vijekova. A mi danas, nažalost, od velikog broja naših ljudi, našeg naroda, postoji vjerovanje da kad ptica, sova, vrana ili neka treća sleti na krov kuće, pogotovo na dimnjak, da će neko iz te kuće umrijeti. Ja sjećam ko mali, bio je jedan hađer u komšiluku, pa kaže, joj, vrana mu je sletna na on je gotov. Allah Đelešanu kaže, Uma kamene nefsi nam terute ila bi i kitabe vođela, niko neće umrijeti da bi izni Allah, osim sa dozvolom kitabe vođela, kada mu se ispuni njegov rok kada mu to bude propisano. Najznačajnija sujevjerija koja su prisutna danas kod nas u našem narodu, kod muslimana općenito, vezana su za davne brojeve. Spominjao sam petak 13. Kako je nastalo to petak 13? Mala onaj stojivni film, je vrlo jako popularno, mnogo nastavak, dobar film. Ali to još više, ovo pospješilo ovo sujeverje kod muslimana. Vedak 13. stvari je kršćanska dogma, kršćansko vjerovanje. S nama to nema ništa, niti muslimani s tim imaju ništa. Vjerovanje da je petak loš dan, jeste, kažem, kršćansko vjerovanje smatraju da Isus, odnosno Isa, ali i sedam, upravo u danu petka. Mi znamo da je petak naš heftični bajram, džuma, kuranska sura džuma, jeste u Kur'anu I muslimanima je petak u stvari praznik. Isa i sedam nije razapet. Isa i sedam nije ubijen. Ovaj taj akaj, to vjerovanje, temelji onoga što čini jednog muslimana i ovo moramo poznavati. Ovo su stvari, braćo i sestre, od kojih nema odstupanja za milimetar. Da se čitav dunjavu digne, i da kaže jeste, mi ćemo kazati nije. Zato što Allah Đelešanu kaže ma kataluhu, ma salebuhu, lakin šubihe lehu. Nisu ga ni ubili, nisu ga ni razapeli, ولكن شبه لهم nego im se to pričinilo berefahu Allahu ilaih nego ga Allah uzdigao sebi to je istina o Isa alaih ispustit će ga, vratit će ga na zemlju pred sudnji dan kao jedan od velikih preznaka sudnjeg dana i kao vođu muslimana u tim danima, mjesecima, godini i godinama koji će biti jako značajni. 13. taj broj 13. Vidite, zbog ovog broja 13. vjerovan nesretan. Amerika, Zapad, Australija izgube godišnje milijune i milijune dolara. E, imaju posebni hoteli gdje nema 13. sprata Imaju sobe hotelima gdje nema koja 13. Bio sam jedan u Švajcarskoj. Grad Lucer, najljepši kažu grad u Švajcarskoj. Parking krcat, nema mjesta. Samo jedan parking ostao slobodan, zamislite koji. S brojem 13. Tu neće da se parkira. Jer smatra, ako se parkira na 13. Zglajzo je gotovi i ili auto njegov. I bilo što drugo. E to je ta 13. odnosno nedostatak vjerovanja u kader i tevekul osnovac na Allaha Đelešanu. Taj broj 13 je u stvari opet asocijacija na Isa i na tu tajnu i posljednju večeru koja je kod kršćana velika relikvija, gdje se desila nakon nije izdaja od strane Jude Aštriotskog koji je bio jedan od Isovi sedam učenika apostola, ashaba ili harijuna. I oni smatraju taj broj 13 između ostalog zbog ovoga da je nesretan. Nas se to ne tiče. Nikakve negativne implikacije u našoj vjeri po broju pitanja broja 13 nisu prisutne. Niti po pitanju broja 6. Jer ima također vjerovanje kod kršana kada se tri šestice nađu da je to loš znak. Pa čovjek ima u telefonu, na primjer, telefonskom broju tri šestice, kaže ono nešto ne valja. Nešto će se loše desiti, ili ti nisi dobar. I da ovoj registraciji automobila tri šestice kaže to ne ja sam pak primijetio, malo sam istraživao, da ona je imao telefonu tri šestice na, na, na registraciju su dobri ljudi, mumi, baš dobri momci, ovaj, dobri ljudi. Šta to znači tri šestice? To je takozvani papinski znak i ovdje svjedoci recimo kada se te tri šestice spominu, smatraju da je to papinski znak, da je to ukazivanje na Antihrista, oni ne vole katoličku crkvu, ne vole katolici njih, naravno ne vole E, tog katoličkog poglavara koji se papa zove i tako dalje. Zašto šestica? Zato što je sedmica u Bibliji broj potpunosti, broj završenstva. On je takav svakako i u Koranu, sedam i Nathani, sedam ajeta koji se stalno ponavljaju, to se ajeti Fatihe, sedam dana u Hefti i tako dalje. E sada kod šestica, to je broj ispod i on je sad nepotpun, pošto je sedmica potpunost, savršenstvo. Ako su tri šestice, to onda nešto jako loše. I zbog toga je to vjerovanje u tri prisutno i opet mi muslimani nemamo nikakve veze, niti to s ima ikakve veze i islam je došao protiv ovoga. Danas je jako simptomatično što kada se spomene sujevjerje i ovo o čemu sam do sad govorio, ljudi misle da je to vjera. Ali vidimo u stvari da ovo nikakve veze s vjerom nema nego je Islam došao protiv ovoga i zato i ova knjiga koju ću kasnije spomenuti se zove Islam protiv sujevjerja ili Islam u borbi protiv sujevjerja. Pazite sad, šta je ovo vjerovanje u 13. nego ponižavanje svog razuma? Znate kako je to katastrofa? Mohamed Aleyhi Salam se izborio protiv nekoliko vrsta terorizma. Ja to volim kazati, najgori terorizam protiv kojeg se izborio Muhammed sellem je terorizam prema svom razumu, prema sebi. Jer mi nismo ničim odlikovani odnosu na druga stvorenja, osim preko razuma. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ kuleha, Allah poduči Adama naziva svih stvari. Preko ovoga smo mi odlikovani u odnosu na medvjeda, u odnosu na delfina, u odnosu na geparda i tako dalje. Ima jakih ljudi, jak insan, ali s medvjedom se nikada ne može boriti. Neće će ga pojesti. Ima ljudi koji su brzi. Evo ovaj u 7.985 čovjek trči na 100 metara, koji je strahova. Ali s gepardom nikad ne može trčati. Ima ljudi koji jako dobro plivaju, ali s delfinom se nikad ne može takmičiti. Znači, mi nismo preko ovih ili neke četvrte i pete stvari uzdignuti nad ostalim stvorenjima, osim preko razuma. E znam se sad kad čovjek vjeruje da mu neki broj, Stječan kahve, odnosno onaj tos koji ostane iz toga da može vidjeti sudbinu, da broj može nauditi. Znam se koliko je to ponižavanje svog razuma. Onda je Allah je, kažu, džahlijetu obožavao kipa koji bi, koji bi svojim rukama napravio. I to znate čega? kurmi, od ratova, napravi kipa od ratova, pa ga obožava, klanjaju se, prinosimo žrtvu, i desi se glada, nema šta pojest, Omer bio jak čovjek, visok čovjek, ovo je pojest, onda onda nema šta, vidjeli je datul, onda privlačne gume, uzme i pojede svog kipa, kad čovjek to pojede, mora tamo, je se odbaci, odlažu. Pa su ga pitali, kad je pripisao, zar niste imali razuma, zar niste imali pamet, pa kaže, nismo imali nešto pameti, ali nismo li upute. Uputa je ono što je donio Muhammed sallallahu sallam. I uputa je ono zbog čega mi volimo Muhammeda sallallahu sallam. I uputa je ono zbog čega je Muhammed sallallahu sallam tražio tog istog omera da ga voli više nego što sebe voli. Jer ovakav omer, i imi da nam nije došao islam, nam sada nije smilao, mi smo išli prema džehennemu. Ja ne kažem, išli, mi smo furali prema džehennemu kojem se Allah Đelešanu smilovao. I zato su ashabi govorili, ja Rasulallah, volim te nego više nego što sebe i svoju čeljad i svoga oca i svoju majku volim. Draži si mi od svih njih, draži si mi od, mega, od, od mene, sebe samog si mi draži. Zbog ovoga, zbog upute, jer smo preko te upute izašli na pravi put, idemo, inšava, nadam se, dobrom stazom. Sljedeće sure koje ću spomenuti, jako prisutno, jeste nema, kažu, žene između dva bajera. <laughs> Šta mislite, ima žene za dva bajera? Dva su svaka, kako otkriješ, uvijek su između dva bajera. Međutim, ljudi s ovim ovaj, misle na Ramazanski bajram i Kurban bajram. Odnosno početak mjeseca Šavala i tamo onaj mjesec od Hiđe, kad se obavljaju vredi Tu je razlika između ova dva bajrama oko dva i pol mjeseca nešto manje. Jer kažu to, doba u tom vaktu, ako se mladić oženi djevojka ako stupi u brak, to je loš znak, loš šaret. Da li je to zaista tako? I zbog čega oni ovako razmišljaju? Zato, braći sestre, što nakon Ramazana nastupa mjesec šaba. A šaba u arapskom jeziku znači otići, razići se, rastati se. I oni sad smatra ako se u mjesecu šabalu stupi u brak, koji je između dva bajrama, jel? Onda je to loš znak. Nema to braku hajra i oni će se po slovu prijevoda tog mjeseca šalama razići razvesti. Međutim, ovo vjeri, koje je nažalost po 1500 godina i dalje prisutno ovdje kod nas. Jako prisutno. Mohamed Salsanem je razvio svojom praksom. A Iša Radonha, njegova žena, kaže Mohamed Salsanem je oženio i oženio se sa mnom u mjesecu Šavalu. I u prvi odnos sa mnom stupio mjesec u Šavalu, a koja je žena od mene ljepše živjela sa njim. I ovo je automatski jasan dokaz da to između dva ne znači ništa. Naprotiv, kada mladić osjeti potrebu ima uslove da se oženi, isto tako i djevojka, čovjek ili žena, neka stupaju u brak i neka se ne Isto po pitanju ovih dana, mjeseci, brojeva, sjeti se. Ima ljudi koji kažu, e, utorkom, ako se krv ovaj, prospe, ako krv poteče, čovjek može umrijeti. Navodi se tamo nekakav hadis, da ga nazovem, Pričamo to hadar, jer ne možemo kazati da je hadis, nema ni svog prenosioca kad sam u tematiku istraživu, ni zbirka u kojima se nalazi, gdje se navodi dan, ponedljak, utrak, srijeda, pa ta ne velja rad to, ne velja rad to, ne velja rad to. Pa onda neće, znači, utorkom da brice zatvaraju rane, neće da šišaju, da bili, da se boje, ako malo koga prođu, čovjek je gotov, ode čovjek u zatvor. Ovaj, četvrtkom ili petkom neće žene da u veš i tako dalje. Svi su dani, Allahovi dani. I ovdje nema nikakve zabrane, bojazni, Znači, po pitanju šarijeta, po pitanju razuma i nauka to nikada nije potvrdila da imaju dani koji nisu dobri, dani koji nisu sretni i tako dalje, da bi čovjek ovako razmišljao kako postupao. Još jedno je jako prisutno, a to je kucanje u drvo kad se nešto dobro desi. Pa kažu daj da pokucam u drvo, kako drvo, eto krenu u ili kad rešuje zlo. Pa ako nema kakvog drveta, što še bosanske glava utvrđeno da vole ljudi po glavi drveta naše ispuni ovo samo da moraju nešto pokuca. Jer ako ne pokuca, smatra strčan u taj veliče, strčan u poslu i tako dalje. Zanimljivo je da i američki piloti u sports kad ulaze u svoje avione traže kako drvo prije toga da pokucaju jer smatra to nešto dobro da neće biti oborene, neće plasati, ono vidite koliko to su igre prisutno, koliko šitam, plaši insana. Kako nas ovo su Da me to možda neka malo simpatično, smiješno nam je. Međutim, ovo konkretno su ulazi jako u domenu polje širka. Veže se za do druide. Oni su bili keltski svečenici, živjeli su u Britaniji. Čuvena građana Stonehenge smatra se da je njihova, njihova građevina u obliku mjeseca Smatra da polumjesec ima pozitivne utjecaje na ljudsko tijelo, organizam, rastjeruje ga negativna magnetna polja i tako dalje. Oni su vjerovali ili sjedili te vjere da u šumama svako ima neko svoje sveto drvo koje voli, jer u tom drvo, drvetu je po njihovom vjerovanju žive njihov Bog. Normalno insan je slab, oholika insanu do ifa, kaže Allah, stvorio sam insana slabiji. Ima potrebe, strahove, i sad je čovjek u nekoj potrebu i strahu, odlazi do svog drveta i tamo na određeni način uključuje dobu jer smatra da mu Bog živi u tom drvetu. Iznese svoje potrebe, svoje strahove i ode. Allah u koji bi kuliš ima svijet koji sve vidi. Nekada iz određenog razloga čovjek ispuni to što je zatražio tom drvetu. I ovaj se sad obraduje ja, misli, smatra, vjeruje da mu je Bog koji živi u drvu ispunio dobu. Uslišao molitvu. I on sad trči jako, brzo, emotivan je. Želi stići do svog drveta i kad dođe do drveta, od te sreće prvo uradi ovu. Pokucao drvo, ovo je značilo, hvala ti Bože, što si mi ispunio ovu moju potrebu, ovu moju želju. Činimo koliko je opasno Uzadiru koji je širka, iako to nama simpatično, ali nam je obaveza, braću, se, zato kada na početku sam pozvao da se protiv ovoga pokušamo boriti. Da kažemo, nema nikakvog lošeg znaka, to što je utorak pa nešto radiš, petak 13. ne znači ništa loše, mačka kad prođe pored puta, sad znači ćemo njima objasniti, ne znači ništa loše. Kad se nešto dobro desi, ne moraš kucati u Nego mi svoje zadovoljstvo izražavamo tako što kažemo, alhamdulillah, stavljamo zikr na jeziku, na jeziku Kao što on stalno zikri, stalno spominje Allah, Pa ne može čovjek drugačije se ponašati preko onoga ili prema onome što došli u svom srcu. Onaj ko nosi dunjava u srcu, želi za, za, za bogatstvom, za, za, za materijalnom ovaj, sferom, on će stalno o tom pričati. I čovjek ne zna ni o čemu drugom pričati. Onaj pak ko nosi Allaha u srcu, Resulullaha sallallahu alaihi sallam, on će stalno Allahu pričati. I to će najčešće biti u njegovom jeziku jer to u srcu. Jezik je delin onoga što se nalazi u srcu, dokaz onoga što je u srcu. I čovjek, naravno, kada se obaduje kaže Alhamdulillah, ili kaže Allah Akbar, ili kaže mašallah, la halva la kuvat illa billah. Ovo mašallah pita ljudi što znači to mašallah? Mašallah znači, spominje se u Koranu Keh, mašallah znači tako je Allah htio. La halva la kuvat illa billah. Nema pomoći, nema snagu osim sa Allahom. Ove riječi la havle vola kuvete illa billah treba što češće izgovarati braći i sestri. Jer kaže što sa sram za njih kenzo min kunuzil džene. To je kaže riznica od dženeckih riznica. Kao znači da se otvori jednu dženecku riznicu zlata, dragulja, ljepote i ubireš iz nje. Uzimaš iz nje kad kažeš la havle vola kuvete illa billah. Inače ovo, ovo ha u arapskom jeziku Insan kada ga kaže, zaista sebi kao da olakša. Evo samo kaže ha, ha, staviš jezik na donje nerce, gurneš jezikom i kažeš to je naša. ha. La haula la kuvvet ila billah. Odmah kao se olakša u trenucima stresa, nervoze i sikiracije. Zato je i sedam kada su ga svezali kao dječaka od 16 godina, pa ga katapultirali u vatru, pa kad je upao u vatru, on je zgovarao samo Hasbi Allah, on je na Vidite kako su ove riječi Hasbi Allah, on je na Olakšavaju insanu teškoću, stres, hiraciju, neku muku kada svakom od nas u vremenu danas nekako ga malo ovdje ovaj, stisne. Crna mačka preko puta, kad prođe, jel, ne ono preko puta da stoji, Evo kad prođe preko puta, koji vidiš, jako popularno svi vjeri. Znamo ga kad smo bili mali, pljuvalo se po desnu na lijevu stranu, u zrak, ispod sebe, pa se obilazilo možda po 100-200 metara, ako pa ono sada se prođe tim putem i tako dalje. Vidite koliko je ovo ponižavanje svoga razuma. Nije ovo čudo. nema bošnjacima su otjeli vjeru. Nema bošnjacima su ukrali Allaha To je bio kulturocid cilj i sve cilje su nam napravili da nam nas druge definitivno uradili genocid. Zato je svaki grad, svako mjesto, svako selo bošnjačko imao halu, salu, spremnu gdje će biti odvedeni bošnjaci, poklani, potrovani i tako dalje. Kod nas na Pošarskom brodu gdje sam živio 25 godina je to bio postanik. Postanik je bio spreman jer su smatrali momci da će za tri dana pobiti sve ovdje, poklati i tako dalje. Nažalost, njihovu, na sreću našu, hvala Allah, ispred samo mi Allah pomogao. E, zato je to bilo što sam ukrade Allah, Želešanu, ukrao sam vjeru. Pokušao sam instalirati Boga, insana, čovjeka, umjesto Allah, Želešanu, i dobrano su to uspjeli. Josip Rostito je bio Bog u narodu. U islamu, Smiješ se znate, samo Allahom Đelešanu. Sjetite se ovi koji su stariji, koji za život ovog komunističkog vakta smio si se zakljeti samo Tito, odnosno mogu ti kazati Allaha Đelešanu i Boga mi kad mogu si švaljati kod nije branio, jes mogu si švaljati da nigdje nema poslije Nemate, ako nisi savezu komunista, nigdje, ti si na margini, nemoš ništa stvar, pa ti ti klanjaj koliko hoćeš. Mogu se zapjeti Allahom Đelešanu, ako kažeš ti da ju, to je da jako, to se prihvata, to je ugovor štemi prikačiti tako. Ili soka Allaha Đelešanu, jel? Mislim mi svi automatski? Tamo ne dola ono što kaže se, jel? Kao što vidiš, Josipa Broza, automatski listice su na rukama i zato Znači, to je bio Bog koji su instalirali. Jesmo ga prihvatili, nažalost. I hvala ono situacija je puno bolja. Zašto govorim? Zbog svih ovih stvari pojavila se crna mačka preko puta, i traženje vjetrne šetve od kakav nekakav nekakav sretan znak se što dobro desi, petak 13. i tako dalje i tako dalje. Mačka je naročito u srednjem vijeku u Španiji gdje je bila Mačka je asocirala na boginju koja se zvala Venera, boginju ljepote, erotizma i tako dalje, u svoje graže i zbog toga je mačka bila na udaru inkvizitora koji su svaki taj ljudski pori, nef strast dao sa svjetskom korijenom. Crna mačka je posebno zlokomna, zato što ukazuje na unutrašnjost pakla i džehennema koji je pokršanima crn. I zbog toga crna mačka jako zlokoban, nesretan znak kodni kaže, kodnik sa to nema veze, sa to nema ništa. I ovo se muslimanima ne smije, ne smije naći. Kazat ću još nešto. Spominut je ovdje indirektno čovjek koji je žavio i palio Sarajevom dva mjeseca neki tu Činjenica je da su mnogi koji su bili pozvaniji šutjeli 45 dana, znači jedno mjesec i pol, dok je taj radio to što je radio po Sarajevu, 50.000 ljudi svakog dana, hamar, velike je gužve, sad živim u Uši, pa tako da sam prolazio autom stavno tuda. I pomislio sam, Allah dragi, da ne vjerujem u Dežala i njegov dolazak, sad bi povjerovao. Sad bi povjerovao. Jer kad dođe država, slijedit ga ogromna masa i pametno i glupo, i muško i žensko, i mlado i staro. Kao što se ovdje svjetla masa kod ovog čovjeka radi nekih njegovih takozvanih moći, rečemo nešto o tome. Čak je pri kraju tog njegovog mandata, dva mjesta u Sarajevu, mogla se čuti izreka u autobusima, kaže, ko ne vjeruje u Allaha, ne vjeruje, ko ne vjeruje, kaže, u Allaha, u ne vjeruje u Allaha. Ko ne vjeruje pravi to što radi ispravno, ne vjeruje u Allaha, Želešanu. A dežava kada dođe, predstavit će se Allahom i ljudi će ga primati kao tako. Kako je uspio Turabi Mekin? i mnogi drugi koji su bili poslije njega, bojim se, nažalost, koji će biti poslije njega, koji su bili prije njega i poslije njega, nažalost, bojim se će biti. Kako su uspjeli da radi ta neka čuda? Nije to nikakvo čudo velikom braću i sestre. To što dođe čovjek u kolicima, invalidskim, izađe na nogama, to što progovori dijete koje god dvije, tri nije progovorilo. Jer često razlog nekih naših problema jeste to upravo što nemamo zikra što smo zaboravili na abdest, što smo zaboravili na Kur'an, učenje Kur'ana, što se ne čini sršta Allahu Đelešanu i što smo kad ovo zaokružimo zaboravili na Allahu Đelešanu. Kad ovoga nema, sigurno će biti puno razvatne muzike, puno razvata u životu, puno alkohola. I onda, kad Allah mu dozvoli da bi iskušao svog roba, šeitan čovjeku postane najbolji drug, nekada mu prikriješ možda neki živac i razlog čovjeku je u to što dijete ne može da progovori upravo ovo. Upravo ovo. Da bi čovjek mogao raditi neke stvari onako karaktera prirode, on mora prodati svoju dušu. Ja ne kažem da nema kerameta kod Eblija Allahovi. Ali je blija koji je dobio da uradi, da pomogne čovjeku na ovaj način, će makar za dva mjeseca kazati jednom, braćo moja, vi ste ovdje pet sati, prolaze nam tri namaza, hajde da klanjamo makar jedan namaz. Je to kazano? Nije. Jer će kazati čovjek, hajde morate vi, ja ću klanjati. Jer mumi, insan ne može bez namaza. Kad je čovjek osjetio slast Onda kada mu u stvari prolazi namazki vakat, a po njemu ko neki crvi zato što nije klanjao, crvi ga izjedaju, joj mora klanjati, daj samo da klanjam namaz, e to je mumi. Moja kobog da je mija. Onaj ko nužno on do prozi namazi, a kad imam dao da lađu šalja liječim ljude, ne mora nas Boga folirati više. Bošnjaci su toliko izlagani, izvarani. Stvarno ti ne trebaš. Čovjek da bi se uprljio i stupio u kontakt sa šeitanom, da bi zatim mogao raditi onakve stvari, ako će nije lava ili Mora se, kažem, uprljati. Psovkom lađu do šalja. Rasulullah sam srljan. Islamskih svjetinja ponižavanjem Kur'ana. Ovo ne govorim sada što ću kazati braću i sestre da bi nekoga ne bila na ovom postaku. Jer sam bio malo naivan pa sam ovom pisao i govorio, a neki su kaže, oh, pa mi sad znamo kako ćemo to na ovom Znači ima to bilo drago, to proba ono kako vidi. U se ljudi muskav u koze provirice i gaze po njemu. Ima situacija poslije nade velike nužde da mi halate zbog ovoga Wallahu da yastahil bil haqq, Allah se ne stidi istine kad se objašava, onda idemo u neke stvari koje trebamo spomenuti sa takvim grijehom i prvim lijekom i upada se sam na takav način, manje ili više od onoga, da mu šetar postane blizak, da mu se on tada javi, da mu se pojavi i da mu se objavi. I tada njih dvojica stupaju u kontakt, pravi ugovor, kao što dvije firme pravi ugovor, a taj ugovor ima prava ima obaveze. I onda drugo pričam, sreti se ne vidite kako ona dalje neka neki šale čovjeku poticaj, učvrsti ga. Subhanallah, danas mislim kod Biblija centra parkiram auto. Četiri pet pomaka od deseta godina i dvije djevojke. Da li su oni to vidjeli, mene i ženu? Pa su to namjerno rekli. Ili tek tako je taj šetan proradio? i pazi šta govore. Kaže, tamo u WC u Bosni. Znaš, kaže, kakav je efekat kad kažeš jedan Allah, jedan je. Kaže, ako nisi probao, proba. Da, normalno što pričaju. Kaže, probaj, znaš kakav je. Kaže, kakav je efekat, šta vam reče, kakva je akustika, kaže, u, u, u WC u Bosni kad kaže jedan Allah, jedan. I u trenutku skontam, pa to su satanisti. Ko ovo može kazati? To satanisti znači oni koji možda na ovaj način stupaju u kontakt sa šeitanom. Kad se desi taj poslovni ugovor, šetan kaže, slušaj rane, ti meni trebaš učiniti nešto, a ja ću tebi sada učiniti nešto. Znači ti imaš obaveze prema meni, a ja onda imam obavezu prema tebi. Tvoja obaveza prema meni i onda je tvoje pravo kod mene. Učini mi srčnu, klanjaj mi se, klanjaj mi namaze, zakoni mi kurban ili uradi mi neki ibadet koji se čini samo Allahu Đelešanu jer je šeitanom vježiti san da bude obožavan pored Allaha Đalešanu. Nažalost, u tome mnogo uspjeva. I on traži da mu čine ljudi neki ibadet koji čine samo Allaha Đalešanu. Kad on to učini njemu, onda se dešava sljedeće. Šta se dešava? Sad taj čovjek, taj sihibaz, ima obavezu, odnosno ima pravo kod šeitana, šeitana odnosno prema njemu. I desi se sljedeće, dođe jedan koji se zove ovako ili onako, neki to radi, a bilo ih je i prije njega. I moramo kazati isto, bilo ih je dosta, ali ne smo nikim publicitetom. I dođe čovjek koji je čuo tamo da mu se može pomoći. I sad ovaj zna da je razlog njegovog problema ženskog karaktera, šetanskog, kaže svome drugu koji ima jaču vojsku nego onaj koji jednog čovjeka baci u kolica, slušaj, sad ti meni učini Oti Otjeraj, on je čini otjerani se odbija borba koju mi ne vidimo, koja traje kraće ili duže i čovjek ustane na jer te progovori. I to je sva filozofija suština ove problematike, braća sestre. Nažalost, mediji jako podupiru sujevi Gotovo ne možete upaliti neki televizijski kanal po danu, noćnim satima, a da ne vidite nekog gatara, neku prolicatelku, koji govori o sudbini. Onaj ko govori da poznaje sudbinu gaj neviđenu budućnost, on čini širko Allahovim svojstvima, jer je Allahovo svojstvo samo da poznaje ono što će se desiti, znači, znači budućnost, gaj, sudbinu, neviđenu. وعنده مفاتيح الغيب kaže Allah Želešanu, kod njega su ključevi skriveno. La ja'lemuha illa hu, ne poznaje nikog što si on. Kad dođe čovjek i kaže tak i tak za godinu, dvije, dan, dva, mjesec će se to i to, to je laževac, to je A Kako nekada pogodi? Pitaju Pa su zaista nekad pogodi. Čitati tamo horoskope. Neko može čita horoskop ovaj, sliman, ne treba i ne može čitati. Ali eto, čitali ste možda, možda nekako čita čovjek, hajde. Pa kaže tamo, ne vidi ovo ljubav, ovu tu nije je tamo kosu, ništa od toga, tamo zdrave, ništa. I tamo vidi, znači, jednu malu riječ ili rečenicu, neka mi to mi pogodio. Baš je taj vidi kako mi ga pogodio. Međutim, tamo ono što mi je profilio, slagao 99 puta, čovjek na to ne obraća pažnju. Kako mogu pogoditi nekada? Kad stupio taj kontakt sa, sa sa šeitanom, E, čini imaju mogućnost da se brzo javno krešu, duže u nas žive i penu se u nebeske visine. Kaže Resul za sami na nebeskim busijama, neki nekada raspravljaju o nekim stvarima vezanim za nekog čovjeka koji se odnose njegovu budućnost. Jer kad je čovjek dijete, zametak u majčnom utrobi četvrti mjesec od začeća 120. dana, ona mu kaže, Rasul sa sallam, Allah pošalje čovjeka, infahu fihi ruh, da mu udahne dušu, va jumeru bi erbe i kelimati mi ket, i da mu četiri stvari propiše koje mi nosimo na svom čelu i koje, na koje nemamo utjecaja. Prvo se kaže, riskih i njegovu nafaku, eželih i dužinu života, Amel je njegovo djelo, Ošakrin ili Said i da li će biti sretan ili nesretan. To su četiri stvari koje su propisane i na njih nema utjecaja. neki možda koji su bili u tom poslu, raspravljaju i razgovaraju na nebeskim visinama o tome. A šetan čim se prikrada i uspije nešto čuti od istine vezano za život čovjeka. I zatim kaže što se samim bježi ovaj, na zemlju da svom prijatelju, drugu, bazu kaže to što je čuo da ovaj iskoristi. Zato oni nekada mogu pogoditi. Mi nekada vidimo kako zvijezda pada sa neba, pa kažemo ono, zvijezda pomisli nešto i tako dalje. To je ruđuma rešera tim kada Allah u tim svjeticama, svjeticama gađa te šeitane koji znači bježe da ga na taj način ubije, neki budu ubijeni, neki pak stignu na zemlju i obavljaju se svog prijatelja Baza u tim nekim stvarima i tada on tako može nešto pogoditi. Kada stekne Sini Baza, kaže mu na to, kaže još 99 plaži, ovaj tada mu vjeruje i zbog toga mnogo puta fuli, ali ono nekada i može pogoditi. Završava čokolada. Želim kazati samo nešto još o jednom jako popularnom poslu koji je obijen, obavijen velom tajne. Ja sam ga u prvom izdanju ove knjige Islam kod nazvao Sihar na Balkanu. Ovdje je međutim malo to uglaženo pa je nazvan e, posao obavijen velom tajne, a to je u stvari sarjevanje strane. I sad smo nekada, kad smo mali bili su drugog Titovog vakta, odvore su vjere, kad se čovjek prepao nečega, naročno djeca, majke i babe su ih odvodile da im se salije strah. Da više koje to što daš u ovom pazaru temek, da se više ne boje. Šta je to saljevanje strane? Ja sam nazvao Sjever na Balkanu. Zašto? Prvo, što je posao bio velom tajne. U islamu ništa nije tajnovito, u islamu sve transparentno. Zatim, taj posao mogu da rade samo isključivo žene, starije žene, izumni žene koji znači dobile izum ili dozvolu da to rade. Da bi to radile moraju da klanjaju određen broj namaza koji nisu poznati u šarijetu. Postaje se pitanje kome se klanjaju ti Da Dalje, taj, ta strana, taj posao kada se čini, taj pacijent se pokriva obavezno crvenom tkaninom. Crvena boja je boja vatre, odnosno boja džina, boja šeitana. Nakon toga baca se to što se tamo radi na raspršće. Raspršća su upravo omiljena mjesta za šeitane, za džine. Isto tako kada se uči, kada se radi ovaj posao, kaže se skine s tebe da pređe na nekog ko prvi nagazi na to, da na njemu pređe ta strana, što je jako nehumano, mislim s njim nema Zatim, Često se desi da kod ovog posla uče se kuranske sure ajeti naopako. Da se sura, na primjer, Kulhu Allahu Vlaha, uči od ovog, znači naopak. E, isto tako zna se baciti na vodu da to e, tamo nešto bude i tako dalje i tako dalje. Znači, ovi sedam, osam razloga ukazuje da je taj posao sarjevane strave potpuno strah islamu, muslimanima. Nekada sam odražao nekoga iz svoje porodice od tog posla, nisu me poslušali, kad su to uradili, desilo se veliko zlo, desila se tragedija nakon toga. I tako dalje, i tako dalje. Govorim zato što ima neki ali i ovom gradu, u narodu, koji preporučuju kod problema otiđi sad i stravo. Jer kaže, djeca se boje, plaću i tako dalje. Kako se neće bojati? Kako neće biti plakanja, noćnih mora, skakanja s kreveta, stojenja, ružnih slova, kada se živi bez zikra, još jednom bez sežde, bez abdesta, kada liježemo u postelji kao klade, samo se bacimo, bez abdesta liježemo u postelji, to je automatski već otvorna vrata za šetana. Liježemo, znači, bez ne proučimo ništa, makar ajedno kursija se prouči, i tako dalje, i tako dalje. Ovo je onda zatvorena vrata i brana spuštena, da ne bude vršnih mora, strahova, i svega onoga zbog čega smo nažalost do nedostatka znanja, rekog te vekula, kadra znanja, kadru prinuđeni, nažalost još mnogi iz našeg naroda odlaze saljevati stravu i neke druge poslove. Eto, imao sam ovoliko, mislim, ima još mnogo toga da se kaže, ne bih vas više zadržavao, bar što se mogu predavanja tiče. Samo ću spomenuti, naravno, znači će biti i spomenuti da knjiga Islam Tisuje. Sve što sam kazao, mnogo ovaj, šire podrobnije imate u ovoj knjizi. Ovo je prva knjiga na bosanskom jeziku ovakve vrste do sada ili dolje napisan 2004. znači 36-7 godina. Uglavnom su bili tekstovi u ovim i ovim novinama. E, prva knjiga znači na bosanskom jeziku e, među bošnjacima i na Balkanu i šire ovakve tematike Islam protiv Sirije. Ovo je neiscrpna tema ovo može samo jedan pionirski rad za nekoga ko će nastaviti. Svi se ne mogu pobrojati. Ja sam ovdje nabio možda neki stotinjak. Ali ti stotinjak dobijaš osam još dvije stotine. Ne mogu se pobrojati. Bitno je znači znanje da znamo šta i kako. Stoga ovu knjigu smatram, iako kažu onaj koji je napisao, nije lijepo da govori svojoj knjizi, a ja opet kažem, ko će ljepše govoriti svoju knjizu onaj koji je napisao. Naš je pisao srcem, ako je živio, zato svako slovo rečenicu to što je pisao, on će negdje prestati. Kažem, smatram je najpotrebnijom, jednom od najpotrebnijih knjiga, makar iz oblasti Kajna, na bosanskom jeziku da bude u bosanskoj bošnjačkoj kući i ne samo bošnjak, da svako znava jezik, da bude naravno rukama, da se čita u srcu, da se nosi u dijelu, da se, da se primjeni. Eto, draga braća i sestre, želim se zahvaljujem na vašem saboru, da vam Allah podari svako da vas Allah za kakav i program. Ima li pitanja, sugestije, razgovor, ako znači ima nešto. Evo, gore odmah desetak stepenica do gusto ima sto ovaj. Pa pored toga ima još, ima i onaj sto još i dova i ove emisije. Prva dva dijela vječaj svoj život za ovih koji gledaju do sad nisu nabavlja, možda žele da još jednom pogledaju. Da mogu ja, sram Jedno pitanje, ovako ja sam kupio već vašu knjigu slušajući emisije na, na Bogošić, kako iskustvo dal broj, ovaj, pročitali se, znači sve je lijepo objašnjeno, ima dosta ovih, e, dosta lijepih primjera, znači kako se e, dosta lijepih primjera, znači, e, ko, koja su kod nas vjera, znači, koja se koja ne treba prakticirati, ali kako, znači, niste nekako naveli u to knjizi, šta mislim da fali? ruki, na primjer, šta je jedino pravilno, znači što je pravilno što liječi. Znači, kako da, kako da se sačuvamo od toga, znači nigdje ne piše. E, da vam dragani, to je lijepo rečeno, dobro primiješeno. Ja sam upravo sam na kraju predavanja rekao da je ovo samo jedan temelj za daljnja pisanja na ovu tijelu i ovog klinijski rad i da nije, znači, obuhvaćeno ovom knjigom sve od svijeta. To je nešto što bi naravno trebalo kazati, pisati, ali na kraju je stavljena, ako si primijetio na kraju knjige, knjige se završava sa istihara dobro. Ako imamo neki problem, potrebu u životu, dvumljenje između ovoga i onoga, znači se istihara, istihara klanja da se osnovne Allah došao. E, sama Rukija nije predmet ove knjige, ali možda nekom naravnom ćemo navesti ajete koji o tome govori. Naravno, ja sam svakako ovdje imao još nešto da, očekivao sam to pitanje možda, da kažem nešto o Hamalijama, da kažem nešto o zapisima, i tako dalje. Mogu li ili ne mogu li? Kazat ću samo ovo. E, svako onaj ko želi živjeti životom koji je daleko od Allaha Đelešanu, a sebe je predstavljati muslimanom, možda će doći u poziciju da osjeti muku, trgovu duhovnu, fizička, sad govorimo o duhovnu. Uslijed te muke čovjek će tražiti slamku spasa. Neki tu radi je privukao onoliko ljudi samo zato što je nudio slamku spasa. Međutim, za insana zdrav život i uspjeh slanka spasa nije dovoljno. Nama treba čama da se popnemo u njega da se spasimo, a to je islam. To je vjera trpu ponosna važna Ona je pak ko hoće slanku spas, On će doći i kvazi najčešće, takozvanom džin hođi, I kazati mu, molim te daj mi kako Hamajliju. Mi kad otvorili te zapise, koji su 90% slučajeva, možda i više, vidimo da su to svakakvi hieroglifi, svakakvi zapisi, sihibarski znakovi, gdje nema i vrlo rijetko ćeš naći na ajete i hadise koji su za tu priliku prekršeni. Šta bi ova stvar na ovaj način radi? Bojim se da mi na ovaj način stvari islama čisto pravimo kršanstvo. Insan neće da mijenja svoj život, a hoće da mu bude bolje. Da da nastavim živjeti onako kako sam živio. Nemoj da klanjam, molim te, nemoj da uzmem abdest, nemoj da učim Kur'an. Da da živim onako, ali mi pomozi. Molimo muku od mene. Međutim, muka se ne može tako skloniti. I šta ovo znači? Dobijamo u stvari kršćanstvo. Kako? Kršćanstvo čovjek ima problem. On neće da taj problem suštinski rješava mijenja svoj život, da bude svećeniku, on mu kaže sedam puta zdravo Marijo, tri puta naš naši griješni. E sad bi mi muslimani možda to kako i kod Ne bi ga prištamo nešto, da ja nastavim živjeti onako, ali da bude bolje. Ne vidite to kod nas ne može. Nego Islam traži suštinsku, korijenitu promjenu da bi nam bilo bolje. Stvariš kako pitanje. Što smo ljudi pisali s kojima se nam pričaju, kako si imao se Ja mislim da svi pitanja pišu, sad će to biti. Još glasa, prođe, prođe internet preko Evo ima još jedno pitanje, ako nije ovaj... Samo pitanje, da li imamo neki zakvrtan stanje u... Gledate da misli ljepša služi. Neko što je Jusuf Pavić je nam objašnjavao osnove, pa da li mi imamo srca na koja stanje u nešto da Ovako, ja ću, inšala, u ovoj emisiji, on je reklamu nego... Srijedom uživo taj misija je izvrgljena iz 8 sati na večer i dnevnom u 4 popodne repriza. Ja ću jednom naravno emisija, da li sljedeća ona, govoriti o snovima. Znači, govorit ćemo o snovima, ako Bog da, šta su snovi, šta su dobri snovi, loši, kome je treba, kome ne treba, kome se može, kome ne može pričati i tako dalje. Reću samo nešto, ima neka slova koje kad sanja čovjek u tom našem duhom, odnosno u našem fizičkom svijetu, to bi znači nešto loše. Međutim, kada se uzme tumačenje tog sna ukazuje na dobro. I s druge strane ima nešto što je u ovom našem fizičkom svijetu jako lijepo. A kad se tamo pogleda u tumačenju nije nešto naročno. Znači ne treba ekstra se sad postane. Lijep san je radostna vijest za mumine. To je 42. dio poslanstva. To je znak da u ovom vremenu koje jako teško oblače da svom robu, iskrenom muminu, daje radostno vijest učestvima preko toga. Međutim, sad samo čekati iščekivati sa samom istine, sad nešto vidimo, pokupimo od toga ili propise preko sna izvlačiti, to nije dozvoljeno. To čovjeka može biti samo straniti. Znači, snovi su radostna vijest, nekada su opomena, nekada su ukazivanje čovjeka halo njegovo stanju, ali ne treba sad uzimati kao nešto neprekosnoveno. Najčešće osnovimo i tumačenje njihovo traže ljudi koji ne pažu na vas, to sam primijetio. E, da, ovdje sam sanjao nešto, ovdje sam sanjao ovo, ovdje sam, kaže, sanjao Muhammed Ali i Sram, sanjao sam ga sedam puta. što vas kaže, neko, klanja. Allah ti dao dobro. Ima ljudi, čitav su život Allah na srđu. Mumini, muslimani, kad nisu sanjao svoj sa svojim. Ti ga nisi sanjao sedam puta. Allah zna šta si ti sanjao. Možda si sanjao nekog čovjeka, kaže šeitan se ne može pretvoriti Muhammed Veselam lik, to je tačno, ali ti ne znaš kakav lik Muhammed Veselam. Čovjek se pretvori neki lik, odnosno šeitan se pretvori lik, dođe u san i kaže ja sam Muhammed Veselam. Čovjek se probudi i u sanju sam Muhammed Veselam. Nije to baš tako lahko sanjati Muhammed Veselam. To je jedna od keramijeta. Znam da si Allah blizak tom da sanjaš Muhammed Veselam. I zato treba mnogo sežde, mnogo ustrajnosti, Mnogo iskušenja proći, mnogo puta kazati u životu ihdi se sirafu mustaqim. Uputi nas na pravi put gospoda, kazati sa srca. Pa onda neka čovjek i dobije tu radosnu vijest taj šaret da usnije Muhammed Sala. E ako ga ne usnije, ne znaš da je loš musliman. Naprotiv. Pa eto, bit ću s tvojima ako Bog da. Govor. Hvala na pozornosti. Hvala na građu. Došli. Hvala na ومن وراء الكون الى الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سبحانك اللهم